abantu babiri nibo baraye bakomerekejwe na grenade muri zone kinama hano mu gisagara ca Bujumbura mu bunywero bw'uwitwa Masumbuko abegereye aho bagasaba ikirindiro c'abajejwe umutekano na rijya ari ruhande y'isoko mu matati yari hagati y'uburundi n'u rwanda ngo ibiganiro n'ibyo byonyine bishobora kuzana umuti urama mu makuru y'indero abana bo mu mashuri atatu mu munani shingiro yo mu ruziba ya mbere barirukanwe by'igihe gito bagirizwa ko bononye ifoto y'umukuru w'igihugu eka turababwira n'ikena ry'amamatera ku ishuri ryisumbuye gikiganda mu ntara ya murambya mu ntara ya bururi naho bamwe mu banyagihugu bo muri komine rutovu bariyamiriza uburyo bafungirwamo ngo kuko agasho kaho kagizwe n'ikizu abantu babiri nibo baraye bakomeretse batewe grenade mu bunyero bw'uwitwa masumbuko muri zone kinama hano mu gisagara cya bujumbura abahakorera basaba ko hafi yaho hoja ikirindiro cy'abajeje umutekano narijya hatewe ubugira kabiri kandi ari n'imbere y'isoko ni nkuru tubaza mireka nyange aho haraye hatewe grenade ni mu bunywero bw'uwitwa Masumbuko ku ibarabara rya kabiri muri quartier Ngozi ya zone Kinama komine ntahangwa ngaho mu gisagara ca Bujumbura ni kandi imbere y'isoko nshasha ya Kinama ndiho kubgayo Leonidas ni umwe mu bakora muri ako kabare katewe aratwiganira uko yabibonye hari sama zabura nk'iminota itanu mukuntu byatanguye ha twagiye twumva akantu gaturitse hari hicaye abamama babiri imbere y'umuryango w'akabare hasigaye twaciye twumva ku kantu gaturitse kamaze guturika tugiye kuraba nkumva amenga ni ibuye ritewe muri ba bamama bicaye babiri hanyuma agiye kuraba nshimburana igihe nade burya nanjye narakometseho gato nyine mugabo je nago nta kintu nabaye burya naciye nirukanka mu kabare niyo twagiye tugenda gutabara tugiye kuraba sanga na bamama babiri bakomeretse bikomeye uwakora muri ubwo bunywero ati hoshigwa ikirindiro cyabajeje umutekano narirya ari iruhande y'isoko akaba ari n'irya kabiri hatewe grenade urabona turi impande y'isoko kandi baza kunywera abantu benshi benshi ikintu nosaba kubera haza n'ubujya kubera haza kunywera abantu benshi ikintu nosaba nosaba yuko woza nk'ikambi y'abasoda basi bakatuma bakambika hano bakaza baturabirira ngaha kuko iyi nigere nadigira kabiri bahatengaha igakomeretsa abantu babiri iyindi nayo ngo ikaba yatewe hagati y'ibarabara rya mbere n'irya kabiri muri zone musaga ngo ariko ntacyo yononye Pierre nkurikiye akamenyesha ko amatohoza aje yatanguye Mireye Kanyange amakuru ajanye na politiki ngo ibiganiro nivyo byonyene bishobora kuzana umuturama hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda ivyo byashikirijwe n'umushinga mateka agatongwasa muri kino gitondo aho yari kagira icashikirije kuri ico kibazo mu kiganiro ku nama nkuko umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi n'ayandi makungu yaheruka kubishikiriza ngo ikibazo ntikiri hagati y'abarundi n'abanyarwanda ahubwo kiri hagati y'amareta y'ivyo bihugu umushinga mateka agatongwasa ingorane ziri hagati y'intwaro zibiri muga ntiziri hagati y'abanyagihugu b'ibihugu bibiri si ingorane hagati y'abanyarwanda n'abarundi ingorane hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bw'i Burundi hanyuma urumva y'inzovu zibiri zigwa aho zigwaniye ubwatsi nibwo buhatikirira nabo banyagihugu rero abanyarwanda n'abanyagihugu ko jese nibaza yuko umunyagihugu yagiye gupagasa hari ingorane nazitoye afitaniye n’ibyo bibazo byose wumva bikekana by'imitekano n'iki n'iki mhm. abiye bigeze uno munsi twogerageza tukaraba cyane cyane tugasaba leta kuko niyo ibijejwe turafise ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ibindi bihugu mm-hmm. turafise ubuserukitsi bw'u Burundi mu Rwanda n'u Rwanda niko kuko barafise ubwo bushikiranganje barafise n'ubu baserukira ngaha mu Burundi Ibi bibazo hagati y'aya mareta yacu ntibitunganwe biciye mu kuganira biciye mu nzira diplomasi diporomasi ubwo bushikiranganji bw'imigenderanire no gufashanya bw’u bw'uburundi nibuhaguruke nyabona burondere bugenzi bwabwo bwo mu rwanda mhm. bace hirya no hino ibyo bibazo byose umwe afite amakenga ubundi amuremeshe amwereke uko ibintu byifashe nimba burundi buvuga buti we wa rwanda wewe tubikiye abansi u rwanda rubereke yuko atabazi rubabikiye niba naho bababitse koko bamenye ingene bahindura inyifato kugira ngo ejo uburundi ntibwakumuriro cyane u rwanda rwakumuriro ko nta na kimwe twunguka haba ku ruhande rw'u rwanda haba ku ruhande Burundi. ubu rero bigeze eh, twibaza yuko kugira ngo ibihugu byacu ntibigume biterana amajambo cyangwa ngo bihave bishika eh, aho bikoresha inguvu eh, dusaba yuko kujya inama n'ingingo ari byo byashyirwa imbere uje inama n'ingingo eh, n'intumbero yemewe mu migenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu mhm. icya kabiri no kureka gukoza agati mu ntoki nk'uko babivuga aha ngomba kuvuga iki umwebwe nyine mwabivuze mugitangura yuko eh, muganga usenda depite wafashe intumbero yo kuziragira imyerekano yo kwiyamiriza umukuru w'igihugu cy'u rwanda mhm. ibyo ntibituma haba icuka cyiza ikindi gushyikiriza amatangazo menshi ku maradiyo ku binyamakuru n'amateleviziyo mhm. aho berekana yuko umenga ingorane dufishe ni u rwanda ruzitera ibyo ntibituma imigenderanire igenda neza ibyo byuhagarara mhm. ikindi ni uko kuraba amategeko eh, agenga iby'impunzi yuko twirikizwa mbere bakanasaba eh, eh, umuryango ujejwe iby'impunzi hashere ko wuzuye urabafasha kuraba yuko amateka n'amateka agenga impunzi ariko arakurikizwa icya nyuma ariko natanga ni uko atawoza arahisha umwotsi inzu iri kurasha ibyo byose byatumwe n'amagume ari ngaha mu burundi hmm. ayo magume nayo niyo yatumye abarundi bahungira mu rwanda inda dufate ikibazo ko kiri tugitorera inyishu eh, muri iki mu biganiro twatanguye yarusha mu riheze hmm. hanyuma umuti ubonetse abarundi bahunguke mbega mubona aho ikibazo kigeze abo bategetsi bo ku rubibe barashobora kubonana ubu bakavugana bigacure birashoboka cyane byose biva mu bushake bwa politiki urabona abarundi n'abanyarwanda bari ku mipaka basangiye byinshi barahanahana ibidandazwa barahanahana abageni ibyo rero byategereza kudufasha kugira ngo bitubere umushinge eh, baba abategetsi batwara amakomine ahana imbibe eh, biduge bice kuri babura amatari bitinde bishike ku bushikiranganje mbere no ku bakuru b'ibihugu byacu kari bibiri iyo ngorane rero iri hagati Burundi n'u Rwanda imaze gutuma abarundi barenga igihumbi n'amajana atanu birukanwa mu Rwanda bakaba batanaronse n'akaryo ko gusezera imiryango yabo canke kuzana utwabo bari batungiyeyo abanyarwanda nabo bashika kuri 14 nabo nibo bamaze kwirukanwa mu Burundi nabo nyene ntaco bashoboye gutwara mu byo bari batungiye hano mu Burundi tukiri nyene mu vya politike Kantazi Pierre Claver ni wagiye kuramutswa commune Shombo y'intara ya Karusi kuva kuri uyu wa gatandatu atowe n'inama mpanuzwa jambo ya commune ni nyuma ya mezi abiri yarama yarimaze itagira mustanteri warahari akaba yari yahagaritswe mu mabanga yagirizwa niyo nama nyene ko asesagura amatungo ya commune Karusi n'inkuru ya Blaise Pascal Kararumi kuri uyu wa gatandatu niho ya komine shombi Ntara ya karusi yatora musitanteri mushasha w'iyo komine inyuma y'amezi abiri yari aheze uwahora ayitwara ahagaritse mu mabanga n'iyo nama ya komine nyene ugiye kuyiramutwa ni kantazi pierre cravel yahora ari umuyobozi w'ishuri shingiro rya kiyange muri iyo komine uwahora arongoye iyo komine ya shombo yari yahagaritswe muri ayo mabanga n'inama ya komine kuva ku igenekerezo rya mirongo irindwi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu yagirizwa gusesagura amatungo ya komine ahagarikwa ngo amategeko adakurikijwe inyuma yaho inama ya komine iraheza isubira gukorana ku wa cumi n'umunani ukwezi kwa kane isubira kwemeza ko ihagaritse uwo musitanteri basabose moyize muri ayo mezi abiri yaraheze komine ya shombo itagira uwuyiramutswa yarahejeje isubira inyuma cyane nk'uko byemezwa n'abagize inama ya komine bati abakozi ba komine bamaze amezi hafi ane badahembwa bati n'amahera ntiyarakinjira mu kigega cya komine kuko byemezwa kandi n'ujejwe ibigega by'amakomine mu ntara ya karusi avuga ko amahera ubu muri iki gihe yari asigaye atozwa n'abakuru b'imitumba ngo kandi ibyo nabyo biri kubiri n'amategeko bose bati bibaza ko musantere mushasha agiye vuba gufata mu minwe ibibazo iyo komine ifise muri iki gihe hanyuma ishobore gusubira gutera imbere nk'izindi ngo narijya ko n'imigambi ya komine muri iki gihe yari yarahagaze kubera ko atamusitanteri kandi atanumuhanuzi ajejwe iterambere rya komine yariho muri iki gihe kubera ko ubundi yagize isanganya ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimba ano makuru mu kirundi arabandanya ariko ubunaho dutandukire ayajanye n'indero abana bo mu masomero atatu mu munani y'ishi y'ishure nshingiro yo mu ruziba ya mbere muri zone Kanyosha muri komine ya Muhano mu gisagara ca Bujumbura barirukanywe vy'igihe gito bikavugwa ko bononye ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo bakoresha bamwe mu bavyeyi babo bana bakibaza icyo abana babo bagiye kuba mu gihe umwaka w'ishuri wagira uhere Blaise celestin ndiho ku bwayo nk'uko amakuru dukoraho mu ruziba abivuga ngo abanyeshuri birukanywe bashika canke barenga gato amajana abiri bakaba biga mu myaka y'umunani itatu kuri iyi ndwi irangiye ngo niho vyoba vyabonetse ko mu bitabo bishika mirongo itatu ayo masomero akoresha hari foto y'umukuru w'igihugu yononywe ifoto iri muri ivyo bitabo byose umuvyeyi umwe mu baharereye akibaza igituma abana bononye iyo foto kandi iruhande hari izindi agatanga karuko ya mwezi ngo namwambutsa kubw'uyo muvyeyi ngo n'ubugizi bwa nabi n'agatima k'ubukoko ngo canke n'ababahenze ngo kuko abana biga mu mwaka w'umunani ngo barazi kibi n'icyiza hari n’undi muvyeyi yibaza ko ari ugufyina kw'abana atamutima mubi urimwo ariko abo bavyeyi bagahuriza ku cuko atari abana bose bo muri ayo masomero ko boba ari abicarana ku ntebe imwe igitangaza abavyeyi ngo ni uko ubuyobozi bwari bwatumye ko abavyeyi b'ayo masomero mu nama yarimwo n'abo mu ntwaro ku bijanye n'ivyabo bana bononye bukeye bwaho ngo kuri uwa gatanu bagaca birukanwa kandi ngo bari bazi ko babatumye ko mu nama kugira ngo bagende kubahanura Aba bavyeyi bakibaza icabo bana babo bagiye kuba nari umwaka w'ishuri ugeze ku mpera umwigisha umwe wo kuri iryo shure atashatse kwivuga izina ngo yibaza ko birukanywe iby’umwanya muto kumvo z'amatohoza umuyobozi w'iyo shure ya Ruziba ya mbere tumubajije kubivuga ku ishuri arongoye ashikiriza ko azogira icyo kuri uyu wa mbere ngo inyuma y'inama ya komite itunganya ishuri mu makuru y'indero kandi ishuri gisumbuye ry'ikiganda mu ntara ya muramvya rirangwa n'ubukene bw'imatera mu ndaro umuyobozi w'iryo shure christophe nemeyimana avuga ko bafise imatera za baba ijana na mirongo itanu ku banyeshuri barenga amajana indwi akavuga ko yama yabivuze mu ma mu maraporo aha abamukurikira abamukurikira abamukurira ngo ariko atanyishu yigira ronka imurambya ari nkuru ya Laurent ndikuriyo nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi wa Rese Kiganda mu ntara ya Muramvya Christophe Nemeyimana ngo abanyeshuri barenga amajana atanu bari mu ndaro kuri iryo shure baracabuze imatera ngo iryo shure rifise abanyeshuri amajana indwi na mirongo ibiri n'umwe bari mu ndaro ariko ngo imatera zihari ni ijana na mirongo itanu na zine kuko umuyobozi w'iryo shure ngo abanyeshuri benshi barazizanira cyane cyane abasubiyemwo umwaka abanyeshuri bategerezwa kuryamana imatera imwe igashobora ko batatu ikindi ngo n'imatera nke zihari nyinshi n'udupande amenyesha ko abanyeshuri biga nabi kuko bataba baruhutse neza mu ijoro naho biruko ngo iryo shure ntiriri mu za nyuma mu bibazo bya leta akarorero mu mwaka uheze lise ya kigana ngo yari iya mirongo ine na gatanu mu kibazo cyumwaka w'icumi ku mashure hafi ibihumbi bibiri ari mu gihugu mu ntara ya muramvya naho ngo ryabaye irya kabiri mu mwaka uheze igice cya kabiri c'amashuri yisumbuye amashuri cumi n'indwi yakoze icyo kibazo cya leta muri iyo ntara warongoye ishuri rya kiganda akavuga ko yama yashize ico kibazo mu maraporo arungikira abarongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya muramvya ariko ngo nta nyinshi iraboneka umuyobozi w'indero mu ntara ya muramvya Thomas Ntawura akomeye avuga ko icyo kibazo ngo yagishikirije ubushikiranganji bw'indero ngo nibarindire ko bazizana ngo narijya aryo shuri risigaye ritarazironka nk'uko byabaye ku yandi mashuri y'uburaro muri iyo ntara ya muramvya ikiganda Laurent kuri radio isanganiro isanganiro reka ubunaho tutandukire amakuru ajanye n'amagara y'abantu icumi kwijana ijana y'imiryango yo mu ntara ya muyinga irimo bantaho nikora badafise ubushobozi bwo kwivuza ibyo biri mu biharuro byakoranijwe n'abanyamuryango ba croix rouge bacaguye imiryango irenga ibihumbi cumi na bine yafashijwe amakarata yo kwivuriza ko ku mfashanyo y'igihugu cy'ububirigi biciye mu ishyirahamwe memiza ni nkuru ya Diodone Nzeyimana zababa ibihumbi cumi na bitanu ingo zashyizwe muri bantaho nikora aha imuyenga uri imfuvyi zireze canke abana b'intabwa batagira ikibafasha bagendana ubumuga canke indwara zidakira batagira gifasha abageze mu zabukuru canke abahunguza ataco batahanye kandi ngo bagasanga atatongo bagifise umuryango utabara imbabare ku mitumba ariko kwa ruje nibo bakoze intonde z'iyo miryango ngo itanashoboye kuronka uburyo bwo kwivuza ufatiye ku bitigiri vyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ngo bantahunikoro baguma baduga ubu bageze ku icumi ku ijana ry'ingo zari muyinga muri icyo gihe ngo bari umunani ku ijana ivyo bikemezwa na muganga Edouard Nkuru nziza wo mw'ishirahamwe ry'abiga imemiza avuga ko ngo vyoba vyavuye kuyarindegurika ry'ibihe hamwe rero nuko ngo ubu abana mw'ibarabara be n'imiryango y'abatwa bose bashirwa mu rugero rwa bantahunikora iyo muganga akavuga ko iryo shirahamwe ryabo ryatanze amakarita yo kwivuriza ko arenga ibihumbi cumi na bine ku izo ngo zose iruhande yaho ngo ku mfashanyo y'ababirigi abantu ntahunikora bazorihigwa mu kiringo c'umwaka wose amafaranga mirongo ibiri ku ijana asabwa umurwayi yivuza akoresheje ikarata yo kwivurizako ka haba ku ivuriro eka no ku bitaro ubwo yo muganga iruhande yaho birakwiye ko iyo miryango inashikikirwa mu bikorwa vyo kwiteza imbere nk'ubworozi kugira ngo ntizokwame itega amashi iyo donenze imana muyinga radio isanganiro reka tuve muyinga dukubitire mu ntara ya bubanza ngo iruhande y'umusegetera n'ubundi buryo busanzwe bukoreshwa mu kugwanya malaria abakenyezi bibungenze ngo bagiye kuronswa ibinini fansidar bibakingira iyo ngwara mu ntara ya bubanza abakenyezi bapimisha imbanyi baracari ku rugero rwa 23 kwijana abajejwe amagara y'abantu bagahamagarira abakenyezi bibungeze kurushirizaho gupimisha imbanyi na rijya iyo fansidar ngo atahandi izotangirwa atari ari kwa muganga ni nkuru ya Space Caritas Kabanyana umukenyezi afise imbanyi ikwije amezi ane n'ayarenga niwe ashobora kuronswa ivyo binini fansidare bimukingira malaria n’imiburi n'imiburiburi bakazobironswa inshuro zitatu kugeza ahazibarukira nk'uko byatangajwe mu nama yahamagarira abarongoye intwaro abaremesha kiyago n'abandi babishoboye bose guhimiriza abakenyezi ngo bapimishe imbanyi aho hari ku munsi wa kane mu nyubakwa za diyoseze y'ububanza muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza ati ibiharuro mirongo ibiri na gatatu ku ijana by'abapimisha imbanyi muri ino ntara ati ni bike cyane bitegerezwa kwiyongera joel bigira imana ati iyo fansidare nta handi na hamwe izotangirwa atari kwa muganga umukenyezi akabimira uko ari bitatu imbere yumuforoma yamupimye ariko rero igihe umukenyezi yibungenze bamupimye bagasanga arwaye malariya icyo gihe bamuhanga umuti wa malariya bagaca bamuha isango azosubira kwa muganga gufata fansidari abadashobora kuronswa fansidari rero kuko ngo yobagirira nabi ngo n'abakenyezi bibungenze bagendana umugera wa sida banywe binini bita bagitirimu bikinga indwara z'ibyuririzi hamwe rero n'abibungenze imvanyi zitarakwiza amezi ane sipesikarita zikabanyana bubanza hajira isanganiro turangirize ano makuru mu bumanuko bw'igihugu bamwe mu banyagihugu bo muri komine rutovu mu ntara ya bururi bariyamiriza uburyo bafungwamwo bavuga ko butabereye kiremwa muntu agashokaho kakaba kagizwe n'icyuma kimwe bita kontinere mu gifaransa gishyuha cyangwa igikanya bivanye n'uko ibirere biba byifashe abanyagihugu bagasaba agashoka kw'agashoko subira aho kahora umusitanteri wa komine rutovu avuga ko atandwi isigaye agashoka gasubira aho kahora mu rutovu ni nkuru ya jean Pierre misago igisanduku kinini ya cy'icuma bita konteneri mu gifaransa niko gasho k'igipolisi mu rutovu kuva mu mpera za ruheshi umwaka uheze akaragasho kamenywe n'abasuma b'inka bari bahapfungiwe uyu munyagihugu yari apfungiwe kandi ngo ni ubuzima bugoye cyane njyewe nahapfungiwe iminsi itanu sinavuga ngo narenganijwe ariko n'ahantu hameze nabi cyane mu mijoro imbehe yaza nyinshi mu gatondo urumero gukorokera ko tano twa wifutse ku mutaga umengura inko muri sona ngira ngo urashagutse gusa n'agahuzu ugakura uwo munyagihugu arafise ubwoba ko yoba yarahanduriye indwara tumwe twebwe abanyagihugu bato bato tutishishikara ngo tuze turaja kwa muganga kwipimisha ingene ubuzima bwacu bumeze ubwoba ndabufise cyane cyane ko nshobora kuba narahakuye ingwara abamaze kuhafungirwa baridoga ariko n'abatarafungirwa bavuga ko byari bikwiye ko bishitse bagafungwa bopfungwa nk'abantu bagasaba ko agasho gasubizwa aho kamye jean dayitwaye ko musitanteri wa komine rutovu aremera ko iyo konteneri itabereye gupfungiramwo abantu kandi ngo bariko barabitunganya ngo abafungwa babe ahashoboka yakose agasho twebwe mu minsi yeze abanyororo baratorotse basiga bamenye bati hejuru baramena imyango hanyuma rero ubu unye twizeye neza ko mu bitangura tuzoba twahejije kubitunganya kugira ngo abantu bafungwe ahantu hameze bimeze neza ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu ngo amazina ye batumiwe arateye impari ku ruhande rumwe icyo kinyamakuru cibaza ingene hatumvirijwe abahurikiye muri rwa runani rw'amashyirahamwe yiyamiriza ikiringo gishasha cya perezida ku rundi ruhande ngo kuba urunani senarede w’imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi rutatumiwe harabaye kwihenda k'umuhuza ibyo rero ngo bituma haba bagira bati mukapa n'umuhinga abandi bati arahengamye ngo yarakoreshejwe n'ubutegetsi bw'ibujumbura n'ibindi hirya gato iwacu irashima naho ahita bitomora neza igafatira ku byashikirijwe n'abana bariya mu bagiye muri ibyo biganiro Agaton rwasa ahagarariye amizero y'abarundi avuga ati jewe ndabyakira neza kuko bamwe n'abandi barumvirijwe bisanzuye icaba abacurongo ishami ry'umugambwe yiprona ritavuga rumwe na leta uwo ni Evariste Ngayimpenda yongera koko yashimye cyane ingendo y'umuhuza kuko ngo yumvirije umugwi kuwundi afatiye ku byo bamwe bose bahurirako umuvugizi w'urunani Senared Pancras Chimaye we wabona ko umuhuza yakoreye ku rutonde rw'amazina yarungikiwe na leta y'u Burundi ariko Onezime Nduwimana avugira umugambwe PPD gira ijambo ntarahebura aracarindiriye ibyiza bizova muri ibyo biganiro uwahoze atwara uburundi petero buyoya nawe ahimbagwa nuko ivyo biganiro byasubiye gutangura agasaba umugabo ko byoba koko ibihurikiyemo bose umuhanuzi wa perezida mu bijanye no kumenyesha amakuru ari we wirinyamitwe nawe aracahagaze hahandi ngo abarundi ntibarota basubira inyuma bashaka nyabuna gutsimbataza intwaro rusange yabo itororokanizo ry'amakuru wa bepe naryo rishimishwa n'uko umuhuza yemera ko azobonana n'abo bose bari baratumiwe mugabo batashoboye gushikiye arusha ku mvo zitandukanye ngo ibyiyumviro byabo nabyo n'inkenegwa muri iyo nzira y'ibiganiro amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant naco candika ku ishure shingiro rishobora kugwiza abashomeri kurusha bishingira ubuzi bwo kwiteza imbere ngo abanyeshuri batazoronka amahirwe yo bategerezwa guca bajya mu buzima busanzwe kugira bishingira ubuzi La voix de l'enseignant ikabona ko bigoye ngaho ku bumenyi bagiye baronka hamwe rero no ku myaka mike yabo ico bikoze ngo bagiye kugwiza ibitigiri by'abashomeri mu muce w'abatagira urupapuro rw'umutsindo ikinyamakuru Burundi Eko naco kirateba ku kinyobwa bita rugombo ni ya nzoga y'ugwagwa igwiriye mu ntara ya Cibitoke mugabe nanyobwa cyane Bujumbura aho Burundi yeko ihagarara kurusha ni kubijanye n'isuku mu birabo idandarizwamwo ngaha mu gisagara Icibonekeza nuko ububare butari buke butagira ubwiherero abanywa bakaguma banywa ingwara zifatiye ku isuku rike nazo zigatuma nako aho Burundi yeko yaciye mu bwiza yasanze abihereza rugombo basoma bayaga baharira basubira basoma batamba hakagera ariko n'aho bashaka kujya kwihagarika hehe ni mu mivo y'amabarabara inyuma y'uruhome rw'ubunywero cyangwa ahandi hose bashobora kwikinga ikibazo burundiye ko yongera kwibaza ni ukuntu iyo nzoga inyobwa n'abatari bake ya Mariya yindi iganwa mu buryo bumwe harahize imyaka n'imyaka ingaruka zamara iza zindi cyangwa zikagwirirana cyane cyane n'ingeni ibangamira amagara y'abantu Burundi eko iragaruka kandi ku gikorwa cyo guhimiriza abakenyezi kurwanya indwara yo mu kigo ngo naho kwibaruka ari ikintu kinezereza abubatse nakaga ku bakenyezi iyo byandurukiye mu iyo ndwara isanzwe iterwa no kwibaruka bibanje kugorana Kugwanya indwara yo mu kigo rero bisaba uburyo bukwiye ariko na cyane cyane ngo birakenewe ko haba uguhimiriza abanyagihugu ku bijyanye n'ingaruka mbi iyo umuntu yubatse ugwiwe adakwije imyaka cyangwa iyo yibarukiye muhira n'ikinyamakuru iwacu kiremeza ko indwara yo mu kigo ari amananiza ku bakenyezi iwacu no ku mibonano ikorwa bigoranye hagati y'abubakanye muri site y'abateshejwe izabo aho ni mu abakenyezi n'abigeme bararukwabo ukwabo abagabo n'abahunguko zikaba ingorane hagati y'abubakanye iyo bakeneye kurangura amabanga yabo umugabo umwe yabiyagiye ikinyamakuru iwacu agira ati n'abikeneye nkebura umukenyezi akaza mu kanywa babo mu gicugu ni ibintu by'akanya gatoya hanyuma umwe wese agasubira hasanzwe asanzwe aryama umukenyezi w'imyaka mirongo ibiri nawe ashikiriza ko uwo bubakanye ahengera nk'isaha umunani z'ijoro akamubipa ati nshamenya ko nkeneye ngaheza nkamusanga aho aherereye hari n'abagira bati nshirira amazi hajya hirya ari mu ntumbero y'uko bohahurira mu bundi buryo abateshejwe izabo basanzwe bubatse muri iyo site ya carama bavuga ko ubuzima babayemwo bubabaje bati hari amabanga turangura umengo turabasuma kandi bwari uburenganzira bwacu aha naho turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku ndwi dusozereye mwayashikirijwe na Mihai kanyange afadikanije na leonce bitariho